بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه طيب إخواني في الله الحمd lillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita terlebih nikmat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat manusia banyak dari manusia mereka meninggalkan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal ayuhal ikhwa uh, anda diminta memberikan tambahan kalimah atau tausiah مختصر رينكس إن شاء الله وأقول الإمام أحمد Ibn Hanbal meriwayatkan di dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu InsyaAllah hadis ini banyak di antara kita yang telah menghafalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asaba 'abdan hammun wala hazan." Thumma qala Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang hamba ditimpa alham wala hazn ditimpa uh, kekhawatiran ataukah kesedihan kemudian dia berdoa kepada Allah ya Allah aku meminta kepadamu dengan setiap namamu yang kamu namakan atau kamu namai dirimu dengannya atau nama yang kamu sebutkan di dalam kitabmu atau nama yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari hambamu atau dengan nama-namamu Alladhi ista'atharta fi ilmi al-gaybi indak Dengan nama-namamu yang tidak ada Seorang pun yang mengetahuinya kecuali dirimu Antajal al-Quran rubi'a qalbi Agar kamu menjadikan al-Quran Sebagai rubi'a qalbi Sebagai hujan yang turun di musim semi Dalam hatiku Wa nura sadri Dan juga cahaya bagi dadaku wajala ahammi dan juga sebagai penghilang ya, alham kekhawatiran dan kegelisahan dalam diriku kata Rasul tidaklah seorang mengucapkan ini illa wa anhu ghamhu wa hammahu kecuali Allah akan menghilangkan kekhawatiran tadi dan kegelisahan tadi kesedihan tadi wa abdalahu مكانه فرحا dan Allah ganti kesedihan dan kekhawatiran tadi dengan ketenangan dan kegembiraan. Ada hadis hadis ini hadis agdim hadis yang mulia. Ya, sepantasnya al-Muslim dia menghafalnya dan berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini. Kita ayuhal mu'minun atau bahkan manusia secara umum ia ish fi waqtin baina waqtaini ini sering ana sebutkan bahwasanya kita hidup di waktu di antara dua waktu insyaallah perkaranya ma'ruf kita hidup di waktu di, di zaman baina zamanaini di antara dua zaman maksudnya kita ini hidup imma zaman itu telah berlalu telah kita tinggalkan maka kita akan ditimpa oleh al-hazn kesedihan terhadap apa cita-cita atau impian yang tidak kita dapati di waktu yang telah berlalu jadi kesedihan itu kata Imam Ibn Al-Qayyim terhadap apa yang telah berlalu imma dunia ya, yang tidak kita raih imma dambun atau dosa yang telah kita perbuat kemudian kita bersedih karenanya wa mustaqbal atau waktu yang akan datang yang mana masing-masing kita mempunyai amal mempunyai impian mempunyai obsesi cita-cita dan seterusnya atau yang seperti ini al mustaqbal yusibul insan alham manusia akan ditimpa kekhawatiran khawatir tidak mampu melakukannya khawatir tidak mampu mendapatkannya dan seterusnya kemudian waktu yang kita hidup di, di, di dalamnya sekarang ini waktu hadir dan ini manusia imma ditimpa kesenangan atau ditimpa kesusahan jika ditimpa kesusahan maka dia akan ditimpa oleh yang namanya al-gham kegelisahan jadi ada tiga alham fil mustaqbal kekhawatiran al-huzn fil madi kesedihan terhadap apa yang telah berlalu wal gham kegelisahan terhadap apa yang sedang menimpa dirinya. Setiap kita pasti merasakan ini, tidak akan tidak tidak mungkin tidak. Bagaimanapun dia hidup di dalam kenikmatan dunia labud. Karena seperti yang telah berlalu bersama kita pada pembahasan sebelumnya, dunia ini dia darun yakni ad adhaka yawman yubkika gadan. Hari ini dia kamu tertawa di dalamnya, besok kamu bersedih. Hari ini kamu senang, besok kamu sulit. Hari ini kamu sehat, besok kamu besok kamu sakit. Thamaniyatun labudda minna 'ala al-fata wa labudda an tajri 'alayhi thamaniyah. Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa 'usrun wa yusrun thumma saqamun wa afiyah. Delapan perkara ini labudda akan kita rasakan dalam kehidupan dunia. Susah, senang, sakit, sehat, susah ah, gembira bersedih bertemu dan berpisah al-adad yang tidak kita sukai ini imma akan menimpa kita haznun atau hammun atau ghammun fa al-muslim seorang muslim bahkan semua manusia ingin hidup tanpa ada kesedihan tanpa ada kegelisahan dan tanpa ada kekhawatiran dan ini syai muhal perkara mustahil bisa didapatkan dengan sempurna dan bersih tanpa kesedihan. Nabi saw dalam hadis ini mengajarkan kita dan memberikan solusi yang terbaik kepada kita ketika kita ditimpa haznun wa hammun wa ghammun maka nalja ila Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam hadis hadis Ibnu Mas'ud ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni abduk ya Allah saya adalah hambamu wa ibnu 'abdi wa ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik ila akhir al hadis dalam hadis ini i'tiraful abd seorang hamba mengakui di hadapan Allah bahwasanya dia adalah hamba Allah anak dari hamba Allah azza wa wajal nasiyatuhu biyadi ya nasiyah nasiyah itu bagian zin maksudnya urusan kita semuanya di tangan Allah urusan kita dan urusan manusia semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن Rabbi Ala صراط Mustaqim. Tidalah satu pun makhluk dabbah dabbah itu kullu ma yadibbu ala al-ard semua yang dia yadib berjalan di atas muka bumi Allah dinamakan dabbah termasuk manusia Yani semua manusia urusannya dipegang oleh Allah azza wajalla kaya miskin uh, uh, tua, muda semuanya. Bahkan kita dan orang-orang yang memusuhi kita semuanya nasihatnya di tangan Allah Azza wa Jal. Madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis ketetapan makhluk semuanya. Dan keputusan Allah adalah keputusan yang adil terhadap kita dan terhadap orang-orang di sekitar kita termasuk orang-orang yang memusuhi Kita. Inna rabbi ala siratim mustaqim Sesungguhnya Tuhanku di atas sirat Al-mustaqim Kata para ulama mufassirin Siratum mustaqim Jalan yang lurus di ini adalah Al-adlul mustaqim Yaitu keadilan yang lurus Maknanya apa? Maknanya ayuhal ikhwah Dalam kehidupan ini Kita tidak mungkin membuat manusia ini mereka ridho semuanya. Itu dia ghayatul la tudrak, dia puncak yang mustahil kita sampai padanya. Sehingga di sana ada ada ada musuh, entah musuh yang jauh atau musuh dalam selimut. Ada kawan yang dia menguntungkan kita, ada kawan yang dia merugikan kita. Huwa yuhib, huwa, huwa habib. Dia mencintai kita tapi dia dia teman tapi dia merugikan kita. dikarenakan jahlihi wa safahati bodohnya dia safahnya dia wa yuhib dia cinta tapi dia menyakiti dia merugikan li jahli karena kebodohannya dia kata rasul dan juga firman Allah tadi ma min dabba illa huwa akhidhun binasiyatihi tidaklah dabba kecuali dipegang urusannya oleh Allah azza wajalla Syekh Ali Al-Mashari memberikan faedah dalam beberapa pembicaraan dengan beliau alaihi hafizahullah uh, eh, al muslim la yuadiyanna rajul rajulan seseorang jangan dia memusuhi seseorang pun dari manusia tapi kalau dia memusuhi seorang manusia ada permusuhan ya ada kebencian maka dia seharusnya dia melihat kalau musuhnya ini rajul saleh orang di atas iman, di atas kesolehan, maka seharusnya dia meyakini lan yukdirakallahu alaih. Kamu tidak akan mampu menghancurkan dia. Karena dia dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Wa in fajiran. Kalau dia fajir, maka biarkan dia dengan Allah Azza wa Jal. Allah akan berbuat kepadanya lebih dari apa yang kamu perbuat kepada musuhmu itu. Kata Rasul nasiyati biyadik kata Allah azza wa jalla ma min dabba illa huwa akhidun bi nasiyatiha jadi al umur umuruna wa umur a'daina urusan kita dan urusan musuh-musuh kita kita serahkan kepada Allah azza wa jalla al insan mahmaha wal manusia bagaimanapun dia berusaha kepada sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah tidak diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla dia tidak akan mampu wa in kana malikan jabbaran sekalipun dia seorang raja yang perkasa yang zalim Fana fanahnu na'rif wa nahnu naqra kita tahu kita membaca kita mendengar bagaimana kisah Firaun bersama Musa alaihi salatu wassalam Firaun raja yang mempunyai kerajaan Mesir bala tentara kekuasaan ya, pasukan, harta dan semuanya. Yabdul Juhudahu badlan adiman. Dia mencurahkan kemampuannya, mencurahkan semua yang dia miliki untuk mencari bayi tifl, bayi bayi kecil, bayi yang dia tidak bisa perbuat apa-apa. Bahkan dia membunuh alaf muallaf, dia membunuh ribuan bayi dalam rangka cuma mencari Musa. dalam rangka mencari musuh ada jabbar raja yang lalim dan mempunyai apa yang dia miliki wa ma'a lisanul qadar lisan takdir keputusan Allah tidak menginginkan kecuali Allah membesarkan Musa di kamarnya Firaun di atas tempat tidurnya Firaun makan dari makanannya Firaun minum dari minumannya Firaun di saat tidak ada seorang pun walaupun kerabat anak dari kerabat Firaun mampu masuk ke dalam kamarnya Firaun. Wa Musa tifl. Limada? Karena nasia Musa wa nasia Firaun biadillah. Nasiahnya Musa dan juga Firaun ada di tangan Allah Azza wa Jal. Allah yudabbir umur al-makhluk bima sya'a wa kaifa sya'a. Allah mengatur urusan kita dengan apa yang Allah inginkan dan dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam memberikan isyarat, memberikan pelajaran kepada kita agar kita berdoa meminta kepada Allah an yaj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Allah jadikan Al-Qur'an sebagai rabi. Rabi itu hujan yang turun di musim semi kalau mau masuk musim semi kalau di daerah subtropis ya setelah musim gugur kemudian berlalu beberapa bulan turun hujan di saat itu bumi akan mengeluarkan daun-daun yang hijau bunga-bunga yang indah maksudnya al-muslim yaj'al al-quran sebab agar hatinya itu bersemi seperti musim musim rabi' Fa ikhwah terutama para syabab ya, yang belajar Al-Qur'an, fa ana ansah nafsi ana mewasiatkan diri ana dan adik-adik semuanya belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an setelah menghafal anna tama'an fi fahmi wa tadabburi ma'ani ma'ani kalamillah berusaha untuk kita memahami makna firman-firman Allah Azza wa Jalla karena dia akan menyebabkan insyirah sadr وفهم لكلام الله membuka dada dada kita. كده ونور صدري dan juga sebagai cahaya bagi hatiku Nur نور القرآن الله Nurun, Nur معروف cahaya yang dengannya seseorang dia yumayis bainal haqqi wal batil bisa memisahkan mana hak mana batil yang mana manusia menggunakan cahaya dalam perjalanan hissi perjalanan dalam kegelapan dunia yang hissi untuk menerangi jalannya demikian pula Al-Qur'an sebagai penerang bagi kita dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla wajala huzni wa dhahaba hammi dan Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai sebab hilangnya kegelisahan, kesedihan, kegundahan. Dari sini para ulama mereka menyebutkan bahwasanya hendaknya seorang muslim yukthir min qira'atil Qur'an memperbanyak membaca Al-Qur'an yang tidak belum menghafal memperbanyak membaca dari mushaf karena Al-Qur'an kitab mubarak Al-Qur'an kitab yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla wa huwa kalam Allah dan dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala fa fihi barakah 'azima di dalamnya ada berkah yang besar dan di antara keberkahan Al-Qur'an merupakan sebab hilangnya kesedihan, kegelisahan dan kegundahan. Para sahabat ketika mendengar hadis ini Kata sahabat, Ya Rasulullah, afala nata'allamuhunna? Apakah kita mempelajari, menghafal hadis ini dan berdoa kepada Allah dengannya? Kata Rasul, Naam. Yan bagi liman sami'ahunna an yata'allamahunna. Sepantasnya, bagi orang yang dia mendengarkan doa ini, ya, dia menghafalnya dan dia berdoa kepada Allah dengannya. Dengannya. Ah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah dan menjadikan hati-hati kita mensyarah lapang terhadap agama Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum Allah dan keputusan-keputusan Allah yang kauni demikian pula yang syar'i. Wa mungkin ini yang bisa anda sampaikan dan terima kasih jazakumullah khairan ala husni diafatikum atas jamuan antum dan ta'awun antum sehingga terwujudnya kebaikan-kebaikan seperti ini wa astaghfirullah wa atubu ilaik wassalamu warahmatullahi wabarakatuh